algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Eh, pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara, no Felicidades gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara, no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti. Se quedan cortas las palabras y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando dije sí lo dije para siempre. A tu lado todo no es perfecto, pero sí mejor. Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción. Y cuando decoras con rosas mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos. Eh. presumirte ante la gente. Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti. Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti.